بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين neizmjerna hvala i zahvala pripadaju Allahu, našem stvoritelju. Stvoritelju nebesa i zemlje. Onome kome će se sve na kraju vratiti i kome će sve račun polagati. Salavat i selam neka je na Allahovog roba i poslanika, njegovog miljenika i odabranika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe, tabiine i sve oni koji ga slijede do sudnjega dana. A zatim, prije svega da izrazim svoju radost i ushićenje jer sam po prvi put prostorijama i na ovom mjestu. I da to podijelim sa vama, što ste malobrojni između mase ljudi na ovome dunjaluku, kao što će muhmini biti malobrojni iz mase na ahiretu, onda kada Allah subhanahu wa ta'ala naredi Adamu a.s. da izdvoji džahennemsku skupinu. Bićemo naređeno izdvoji ljude za džahennem. Pa će pitati gospodaru koliko da izdvoji. Jer Allahu ćemo se svi vratiti, svi ljudi i džini, pa će pred Allahom stajati. Pa će biti rečeno Adamu alaihi salam od svake 1999 u vatru, a jedan u džennet. Znači, džennet je malo broj, manjina. I evo i ovdje na Dunjaluku, oni koji idu i hitaju i rade za džennet su opet, opet manjina. Ali evo, ljepota je u toj manjini, ljepota je sa vama, ljepota je u vašim vetnim licima, u vašim čestitim rukama. I to su tragovi koje Allah subhanahu wa ta'ala daje kod onih koji idu Allahovim pravim putem, želeći Allahovo zadovoljstvo i želeći nagradu da vide lice svoga stvoritelja. A to će moći samo oni koji budu uporni i ustrajni u hođenju Allahovim pravim putem. Svi smo mi na neki način radni, svi radimo, doprinosimo. <laughs> Neko manje, neko više, ali primijetili ste da u svom radu čovjek treba jednu stanku da malo stane, da odmori, da razmisli, da vidi kako mu ide njegov posao. I majstori kada zidaju kuću imaju instrumente pomoću kojih mjere je li sve u redu, a imaju i prolaznike koji im eventualno skrenu pažnju. Pa kaže, majstore, ovaj ti zid ode lijevo, desno i tako dalje. E tako muhmin u svome životu ima stanke, ima savjetnike. Jer, kao što znate, suština Allahove vjere je da je ona savjet. Jedan savjetodavan odnos, iskren, prema Allahu, njegovom poslaniku, Allahovoj knjizi, prema muslimanima, kako onima nadređenima, tako i podređenima. I Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku naređuje da pravite stanke i da opomeni i upozori وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ a ti opomeni, jer opomena je uistinu korisna za vjernike. I mu, mi svoje srce otvara savjetu, opomeni i spreman je da prihvati svaki savjet i svaku opomenu i da eventualno koriguje da koriguje svoje stanje u svome poslu, a najveći i najodabraniji naš posao jeste da, da idemo Allahovi pravi put. Znači, to je posao svih poslova, nema ništa važnije i ništa preće od toga. Njiva, kuća, sve ostalo je ispod. Ali, da se održiš na pravome putu, to je onaj veliki posao i to je ono što vjernik stalno treba da ima pred svojim očima. I to je ono zbog čega treba zastati i vjernika upozoriti Allahov grobe, tu si se poskliznuo, tu si zalutao, tu si skrenuo i tako dalje. Jučer sam se sveo sa jednim ahbabom, prijateljem, s kojim sam studirao nekad. Ali na njegovom licu su vidljivi tragovi umora. Vidljivi su tragovi sustanju Vidljivo je da je čovjek u vođenju pravim putem postao i našao se u potrebi za onim koji će ga posavjetovati. I najbolje pouke jesu one koje naučimo i uzmemo iz tuđih grešaka, ne iz svojih ličnih. I najbolje je kad neko drugi pogriješi zidajući kuću, pa mi vidimo da to ne treba, da taj element nije dobar, da taj beton nije kvalitetan i tako dalje, pa nam se kuća neće srušiti, jer smo naučili kod komšije da je se njegova srušila jer je uzimao nekvalitetnu robu pa ćemo mi kasnije uzimati nešto kvalitetniju i bolju. I tako čovjek kada vidi neke stvari <clears throat> sjeti se da si u potrebi da te neko podstakne i upozori i da ti otvori oči po pitanju onoga što već znaš. I ovo naše noćešnje druženje će biti jedna opomena, prije svega meni samome, a onda i vama, na važnost pitanja. A to je pitanje da budemo na pravome, na pravome putu. I to je pitanje uzrok da je zbog njega poslanik sallallahu alaihi wa sallam osjedio teško pitanje. I svaki dan, u svakom namazu, na svakom reka'atu, Allah je učinio da namaz nijedan rekat nije ispravan bez ovo, ove molbe. nas mustaqim. Znači nema namaza, ne može biti musliman bez ovoga traženja od Allaha. Gospodaru, uputi me da idem pravim putem. kada čovjek samo čuje siratul mustaqim, pravi put. Sirat je put, mustaqim je nešto pravo, nešto bez okuka i krivina. Ili je uspod, ili je pad, ali je pravo, konstanta, nema promjena. I to je ono o čemu čovjek treba da razmisli. I to je ono ako čovjek nije svjestan toga, desi se da pogriješi, da popusti ili da se potpuno okremi od toga puta. Jer Allah i svoje mudrosti put učinio pravi, bio on dugačak ili kratak, bio težak ili lahak. I nema krivina na njim. Siratul mustaqim. I Allahovi robovi svaki dan u svakom namazu Allaha mole uputi nas na taj pravi put, bez krivina, bez kretanja, bez nepravilnosti, nego je to pravo. I zbog toga je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada mu je Allah naredio da ide tim pravim putem, počeo da sjedi. I to su primijetili njegovi drugovi, ahbabi, ashabi, ridvanullah ta'ala alaihim, kod njega, pa onaj njemu najbliži Ebu Bakr as-Siddiq radijallahu ta'ranu, pita Allahovog poslanika kada je vidio tragove sjedi glasi u njegovoj kosi, njegovoj bradi dolazi i interesira se i pita Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allahov ma jebet, šta te je osjedilo poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije kazao ni zlato, ni srebro, ni stoka, ni djeca, ni neprijatelji, ni prijatelji, nego šta je kazao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Šejjebetni hudun wa ahavata. Kaže, osjedila me sura Hud, i njene sestre, njoj slične sure, kao što je sura Al-Waqi'a, sura Al-Haqqa, sura Amma Alun i druge sure u kojima Allah subhanahu wa ta'ala mahom govori o pređašnjim narodima, njihovom stradanju, o njihovim greškama koje su napravili i to je jedno tumačenje. Znači to je jedno tumačenje da je Allah objavio kazivanja u tim surama, u suri Hud, u suri Al-Waqi'a, u suri al hata u suri Amma i tako dalje, da je objavio kazivanja o stradanju naroda koji su bili prije poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mufesiri čiji je posao da studiraju i istražuju Allahovu knjigu i njegove ajete, kažu da tu ima drugi razlog, a to je da u suri Hud ima jedan ajet koji kada je objavljen poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da je od tada počeo poslanik sallallahu alaihi wa sallam da sjedi. I šta mislite koji je ajet? I šta mislite šta se u tom ajetu naređuje Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Borba? Nije. Udjeljivanje? Nije. Na prvi pogled naređujemo se nešto vrlo lahko i jednostavno. Allahov poslaniče i samo pravi putem kako ti je naređen. Ništa više. Fastaqim kema umirte. A ti hodi Muhammede onako kako ti je naređeno. Ništa više. I e, kad čovjek kaže šta je tu teško? Ništa. Ali kad uđeš u bit i srž ovoga ajeta i ovoga pitanja vidjet ćeš da je stvar teška. I bit će ti jasno onda sve ono oko čega si se pitao šta bi ovome pa on uradi tako, šta bi onome pa on odustao onako i tako dalje. Stotinu pitanja za koja nismo našli odgovor, ali se on krije u ovome da je to naređeno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam pa je on shvatio tegobu toga i napor a evo i vi djelimično u ovim danima i ovim vremenima vidite da nije nimalo lako biti na pravom putu samo vidiš pravi put, ne da se boriš ne da radiš ovo ili ono samo da budeš Allahov čestiti rob, pravi musliman. Musliman kojim je Allah zadovoljan. Musliman koji nisu zadovoljni Allahovi neprijatelji, a e, to ti je dovoljno da spoznaš koliko je težak taj pravi put. Vrlo težak. I nije nimalo jednostavno pitanje. I nije poslanik sallallahu alaihi sallam počeo da sjedi jer je poslanik sallallahu alaihi wa znao kakva se odgovornost krije u tome i koji mu se teret nudi. Teret koji su se pobojala nebesa i zemlja i brda. Ova brda od kojih da ne krenu na vaše kuće i da ih nesravno, sa zemljom, oni nisu se prihvatili ovog tereta. Ali ga je se prihvatio čovjek i onda čovjek treba da ga nosi do onog momenta i onog mjesta koje je Allah odredio i propisao, a to je za svoga eđela. Kao što znate, Vama tedri nefsu, mada teksi bogadu. Znači duša ili čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. I oni koji imaju posao i oni koji ne imaju, oni ne znaju šta ih sutra čeka. To zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ima posao i koji računa da mu je njegova nafaka sigurno možda ga sutra zgazi voz dok bude prelazio preko šina. A onaj koji nema posla možda će popuniti upražnjeno mjesto onoga koji je bio siguran i spokojan da ima posao. Ne zna duša šta je sutra čeka. I ne zna duša šta će sutra zaraditi. I ne zna duša u kojoj će zemlji umrijeti. بأي أرض تموت ne znaš u kojoj ćeš zemlji, državi, nahi i stranu umrijeti. Ali valja teret koji si uzeo nositi. Pa makar ti smrt bila u Kini, Japan, valja taj teret sa sobom držati na svojim plećima, na svojim ležima, a to je jako teško. Ali je lako onome kome se Allah smiluje, i kome Allah da da osjeti užitak u nošenju toga treta kao što je dao njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i njegovim sljedbenicima poslije njega. I slušam neki dan jedan Srbin u Austriji primio Bošnjaka da radi kod njega. I kaže Srbin Bošnjaku Kaže, lepa vam je ova vaša vjera. Ali se puno molite, kaže. Puno se molite, pet puta dnevno, kaže. Ja bi inače prihvatio, ali to mi je puno, stvarno, kaže. Mu'min, koji se prihvati iskreno Allahove vjere, da li osjeća ikakvu tegobu zbog tih pet puta dnevno, ili uživa, ili je ispunjen, što mu je se Allah smilovao i očima otvorio, i pravim putem ga uputio da svome gospodaru, stvoritelju koji mu je dao sve ono što posjeduje pa i njega samoga, da padne na srcu, da se zahvali Allahu. Nikakve te pobjene. Ali onaj ko nije u tome, njemu se to čini teško. Vjerujete li da ljudi koji vas gledaju sa strane osjećaju više tereta zbog vaših grada nego vi sami? Da se sad vidite bez brade, bili bi sebi smiješni ili se smijali, ja vidim ovog čovjeka, ko je ovaj, koga on nakazio. A ljudi dođu pitaju, vi kako ti možeš izdržati, jel ti vruće, jel te škaklji, jel ovo, jel ono. Kome Allah olakša din, on nema poteškoće. Zato Allah subhanahu wa ta'ala rekli smo to izgleda teško osim onome kome Allah učini lahke I pored svih poteškoća, zbog cilja koji je Allah dao na kraju toga, mu'min to savladava sve teškoće. Bio u pitanju život, bio u pitanju metak, bio šta da je u pitanju, mu'min nema problema sa tim. Zašto? Jer mu je gospodar nebesa i zemlje koji drži do obećanja svog obećao džennet ako svoj teret din i iman donese do cilja, a to je do svoga smrtnog časa, za koji ne zna kad će biti i gdje će biti. Izazov. Ali isplati se na kraju. Zašto? Džednit je Allahova roba, ona je skupa. Mora se proliti znoja, mora se trpiti, mora se progutat, ali onda ta roba ima svoju vrijednost. Ona je vječna. Ona je vječna neprolazna. Današnje blago koje imate ove valute čvrste pod narodnicima, strahuju da ne bi devalvirale, da ne bi izgubile na svojoj vrijednosti, Allahova roba nikada ne gubi na svojoj vrijednosti. I tamo čovjek ima ma la ono što oko nije vidjelo. Vala sam ja. Niti što uho nije čulo. Ovo što ima na dunjalu, kroz ljepote i luksu, zato ste već vidjeli. Allah vam je pripremio više i ljepše i bolje od toga pod uvjetom da njegovim pravim putem dođete do svoga smrtnog časa. Ono što vaše, vaše oči nikada vidjeli nisu, i sad zamislite kakvi ste se ljepota nagledali na ovom dunjalu. Allah vam je pripremio ono što nikad vidjeli niste. Puno ljepše od toga. I ono što nikada čuli niste, slušali ste, te ovo, te bajke, te basne, te ovako, te onako, ali Allah je za vas pripremio što nikada čuli niste. I ono što čovjeku nikada ne bi palo na um Allah to stvorio i da to ima i da to može biti dobro, ukusno, lijepo i privlačno, sve je to Allah pripremio samo da vi vaš teret din i islam donesete na svojim plećima na ono vrijeme i mjesto kada je Allah propisao da umrete i tada prestaje vaša obaveza. E od toga je poslanik počeo da, da sjedi, znači to je teret. I vi vidite ovih dana da je to teret. Kao što je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada se prihvatio i kada je pozvao Kurejš, kažite la ilaha illallah, što ćete spašeni, od tada su počeli problemi. I od tada su se oni sakupljali, sastajali, pravili sjednice, kongrese, vječali, Šta će je sa Muhammedom? Da li da ga ubiju ili da ga uhapse ili da ga protjeraju, da ga deportuju. Kao što danas sa sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i o njima vječaju da li da ih pobiju ili da ih pohapse ili da ih deportiraju. to je sunnet. I to je cijena koju mu'min, Allahov rob, treba da plati ako želi ono što nikada vidio nije, zašto nikada čuo nije i što mu nikada na pamet palo nije. Džennet i džennetske ljepote. Ako hoćeš to, podnesi sve ovo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam فاستقم كما أمرت ومن تاب معك A ti Muhammede hodi, idi onako kako ti je naređeno. Šta to znači? Nema lijevo, nema desno. Pravo Fastaqim, znači idi pravo kako ti je naređeno. Ako ti neko kaže ide do table, ima da ideš do table. Ne na ova vrata ili na ona, ne na prozor, ne na to, nego tačno do table. Mohamede, postupaj kako ti je naređeno. Nema novotarija. Nema skretanja. I zato ćete naći da mnogi danas koji se pripisuju Muhammedu, koji se pripisuju pravome putu, dolaze u sukob sa ovim ajetom. Jer Allah ne naređuje novotarije. Allah ne naređuje skretanje. Allah ne naređuje griješenje. Allah ne naređuje varanje. Allah ne naređuje nepravdu. Sve ono što ljudi danas rade pod pod naslovom ili parolom vjere Allah to ne naređuje. Allah kaže فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Tako ti je naređeno u Kur'anu i u sunnetu. A u Kur'anu stoji tako, ima da radiš tako. U sunnetu zabilježeno je tako, ima da se postupa tako. Nema lijevo i desno. Nema lijepih novotarije. Nema naše stare, drage, mile tradicije. Nema. Ako je ona u sukobu sa ovim, tema umirka, kao što ti je naređeno. Nema, to sve otpada. Zašto? Jer će nas skupo stajati. Jer nećemo doći na naše odredište sa našim teretom. Mi smo taj teret negdje istovarili i došli evo nas. E, daj robu, nema robe. A hoćeš da naplatiš, ne može. Dođeš pred Allaha bez din imana i hoćeš u džennet. Ne može. Dođi sa svojim teretom pred Allaha. Umri musliman. Pa ćeš dobiti ono što je Allah obećao. I Allah kada nešto obeća, Allah to ispuni. Inna Allah la yukli Allah ne krši obećanje svoje. A šeitan i njegove sluge, ovi koji danas obećavaju, mi hoćemo zaposlenje, mi hoćemo da živite od svoga rada i tako dalje, to su pusta obećanja. Mrtvo slovo na papiru. Od toga nema ništa. I to je šeitan tako obećava svojim sljedbenicima, i to će im priznat, ali kad već bude kasno, kada se nađu i sjate u džehennemskoj vatri. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ I reći će šeitan nakon što već bude sve gotovo. Inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq Allah vam je dao istinito obećanje wa wa'adtukum fa akhlaftukum a ja sam vam obećao pa sam vas iznevjerio. Oma kane li alikum min sultan. Ja nikakvo, nikakve vlasti i moći nad vama nisam imao. Illa fastajabtum li, samo sam vas pozivao u svojoj kampanji i vi ste mi se odazvali. I nemojte koriti mene, korite sebe. Sami ste krivi. Što ste onaj teret koji ste uzeli, ostavili negdje na pola puta i što ste skrenuli lijevo ili desno. Niste išli do kraja Allahovim pravim putem. Ma ana bi wa ma antum bi Niti ja mogu pomoći vama, niti vi možete pomoći meni. Niti da ja vas izborim iz jehennema, niti ćete vi meni. Inna a nasilnicima, onima koji su se ogriješili prema sebi, prema Allahu i Allahovim robovima, njih čeka bolna patnja. E to je ono kada čovjeku dodije da nosi teret Allahove vjere na svojim plećima i kada posustaje na pravome putu i poslanik sallallahu alaihi wasallam je znao da se to ne smije desiti ni po koju cijenu, ni po cijenu života i onda su počele da sjede vlas. Jer kao što znate, objava Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam počele dolaziti u 40. godinama ili da kažem 50, znači prevagno je 40. I, znači, sjede vlasti su se već ukazale, ne zbog starosti, nego zbog razloga koji je poslanik sallallahu alaihi wa sallame pojasnio svome ashabu Ebu Bekru as-Siddiqu radijallahu ta'ala I zato danas kada vidite i čujete ili ove nedaće koje se desile našoj braći ili nedače koje, koje se dešavaju i koje se spremaju, nemojte se puno brinuti i nemojte puno tugovati i nemojte se puno žalostiti, to je cijena za Allahovu rodinu To je cijena koju mu'min treba da plati tako što će izdržati i doći do mjesta i vremena gdje je Allah propisao da preseli i Allah će mu dati džemlju. I zato dolazi čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam i traži savjet. Traži da ga poslanik poduči. A poslanik je najbolji učitelj. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Kul amentu billahi tum Reci, vjerujem u Allaha i ustaj na tome. Tako lako vjerujemo Allaha i aha, treba ustrajati. Šta znači vjerujemo Allaha? I šta podrazumijeva to? I treba onda na tome ustrajati do kraja. Moraš biti spreman svako jutro da ti pokucaju na vrata, e hajmo, na saslušanje. Jesi li kriv, nisi li kriv, od dobre volje sudije zavisi da ćeš li dobiti 15 ili 35. Tako je sudija spao jer se sudija najao i napio. Ali to je ta cijena s kojom treba da se pomiriš i da budeš zadovoljan sa njom, da je platiš, jer je na kraju toga puta džemlji. Allahova roba. A ti želiš da je kupiš. Ili svojim životom, ili svojim imetkom, ili svojom slobodom, ili svojim obrazom, što ćeš biti ponižavan, prozivan, tretiran i tako dalje. Ali imaš jedan jedin cilj da dođeš do kraja. I to je, draga braćo, ono o čemu treba da razmišljamo i to je ono što sebe treba da podstičemo, da izdržimo do kraja. Ne znamo kad ćemo umrijeti, možda noćas, a možda za određeno vrijeme. <clears throat> Ali treba da do tog momenta nosimo breme koje smo uzeli na svoja pleća. Evo vidite, teško je, žulja, znači nije jednostavno, ali ako izdržimo, onda će za nas prestati sve muke, onda će se pred nama istopiti svi naši neprijatelji, jer će ih Allah subhanahu wa ta'ala, koji je kadar i koji je u stanju da to učini smjestiti, na mjesto određeno i pripremljeno za Allahove naprijatelje. A vi ako izdržite, vas čeka ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam svjestan te odgovornosti i te vode počeo je da sjedi kada je Allah objavio ajete sure Hud nastatim kama umirte a ti postupaj, radi kako ti je naređeno nema novotarija nema mrluda, nema dovišta nema ovoga ili onoga, sve što danas ljudi uvode, nema. Odustani od toga i pomiri se da budeš stranac, da budeš iznimka i da budeš, da ti ljudi govore samo ti radiš tako, niko više na ovom dunjavu. A moraš znati, ne smiješ popustiti šeitanskim naviranjima i naviranjima njegovih sljedbenika, pa da odustaneš od tog pravog puta, i upravo zato Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da se držite Allahovog čvrstog užita koje se neće prekinuti i da se uhvatite svojim kutnjacima za Allahovu vjeru da je nikako ne napuštate i ne ostavljate. Jer Dunjaluk je varljiv, on je slijed, sladar i zelen, srcu drag, ali je kratko trajan a dolazi vječnost. Još učije smo kao dječaci se igrali sa klikerima dok je hođa vazio sa mimera, a evo danas mi vazimo, a sutra nas nema. Znači, dunjalog brzo prođe. Kako onaj opjeva hiljadu godina, rahatluka malo je, jel? Bilo nekom sreća, bilo tuga, to će proći. Evo klizišta su bila, poplave bile, pa su prošle pa će doći druge i tako dalje, Dunjaluk ide. Vrijeme na Dunjaluku ne stoji i vrijeme na Dunjaluku ne može niko i ništa zaustaviti i kada dođe Ahiret, onda više nema vremena. Znači vrijeme je za Dunjaluk, a za Ahiret nema vremena. Pa će se dženetlijama, onima koji svoj teret donesu do kraja, koji opstanu na Allahovom pravom putu, njima će se reći, evo vam džennet, vječno uživanje nema smrti. Pa će se tada silno obrazovati. Znači, pored sreće što su spašeni, to će im biti sreća. Kada vide te ljepote, to će im doći garancija da te ljepote neće nestati iz njihovog posjeda. I e šta se danas dešava? Zašto danas ljudi dobivaju srčani udar? Nekomu kaže dobio si milion i onda kaže nisi. Umre čovjek od sreće i onda od tuge, ne zna se čega toga u džennetu znači doći će garancija ljepote i žici neće nestati. Vječno, nema kraja. A onima koji skrenu sa Allahovog pravog puta, obzirom da Allah svakog čovjeka stvori kao muslimana, jer, kao pravo vjerno, pa dođu i pa ih lijevo desno odvrati, njihova će se tuga povećati nad tugom zbog njihovog napada dolaska u džehennemsku vatru. Kada im bude rečeno, evo vam vatra, vječno nema smrti. Jer znači, će oni htjeti da umru. Molit će, samo malo nas gospodaru poštedi i ostavi. Zašto? Da samo malo idemo pravi put. Nekoliko dana, sati, minuta. Da uradimo koje je dobro djelo. A dobro djelo se radi na Allahovom pravom putu. Znači molit će stanovnici džehendema, samo malo nas izvedi na pravi put. Zašto? Ne bi nam se malo olakšala džehennemska patnja. Ali ne ima. Znači tada će biti sve gotovo i tada će šetan pokazati svoje pravo lice i tada će mnogima postati jasno ono što im danas nije. Jer neće da slušaju ono što im govori njihov gospodar u svome kitabu, na što ih upozorava Allahov poslani koji za ljude govori kao da su leptiri. Kaže kao da ima fenjer vatra ja sam taj koji vas odgoni, a vi ste kao leptiri, hoćete u a vatra ćete spržiti. Izgorjet ćeš. I on vas odvraća, ljudi neće da slušaju. Oni hoće ono što dolazi odmah. Daj ti meni sad. A poslije kad te crvi pojedu šta će biti s tobom, e to i zato Allah vjerovanje u Gajinu i u ahiret spominje odmah u prvim ajetima. وبالآخرة هم يوقنون i oni su uvjereni u ahiret. Mu'mini čvrsto vjeruju da će stati pred gospodara nebesa i zemlje. Čvrsto vjeruju da Allah će dobro nagraditi, a da će zle i loše kazniti. I zato moramo biti svjesni ove teškoće, moramo biti svjesni da nema novotarija, nego Allah kaže prema umrite, tako ti je naređeno. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Men amila amelen, lejse alih emruna fahuva red, ko uradi neko djelo koje mi nismo naredili, ono će se odbiti, neće biti prihvaćeno kod Allaha. Jer nije urađeno kema umirte kako ti je naređeno. Nego je neko slagao na Allaha i njegovog poslanika, pa je to učinio da bude od vjere i da ga ljudi prakticiraju i da ga ljudi rade. I Allah subhanahu wa ta'ala naredio ovo poslaniku وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ Znači onima koji su s tobom postali muslimani isto vrijedi. Znači Muhammede i ummete Muhammedov idite i radite onako kako vam je naređeno. Nikako drugačije. I nemojte se oholiti. Allah upozorava. Vola tatgov. Nemojte se oholiti a da zanemarite savjete i upozorenja i opomene koji vam dolaze. Ne pogledajte Allahove pravednosti, poslao poslanike, objavio knjige, sve za vašu dobrobit, sve za nas. A mi opet nećemo i nećemo. Jer dodije nam teret tog pravog puta, što ne znamo gdje je kraj, ne znamo kad ćemo umrijeti. Da neko zna za 20 dana, vidio bi kako ne bi spavao, klanjao bi šmunović. Da bi jeo bi, pio, postio bi. Što umireš za 20 dana, ideš na dimljanu, pa gotovo, daj što više dobrih djela. Skinuo bi košulju sa sebe pa bi je dao sadakima. Ono para ne, ne bi razmišljao od njima, podijelio bi, zašto hoćeš džennet, za 20 dana umireš. Ali ovako ne znaš, možda te Allah poživi 100 godina, pa ti dolazi šeitan, uživaj i naslađuj se dok si mlad, bit će vremena za pustekije kad ostaviš, kad ostaviš, eto šećera, eto živaca, eto plaka i pritiska i tako dalje i onda čovjek se o sebi zabavi i opet šetan ga zavede u toj starosti, pa ga iskuša da u lijeku uručar, pa ovo, pa ono i glavno da čovjek umre robujući šeitanom, zapostavljajući ono zbog čega je stvoren da bude rob Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Drugi ajet nakon ovoga jeste Vala tarkanu ila lalina valani. I nemojte naginjati prema onima koji su napraviti. Koji ne postupaju kako im je naređeno. Ni naginjati emotivno, ni aktivno da sa njima molite. Da ih volite, da suosjećate sa njima, da imate prijateljstvo, i da ste sa njima u jednom safu nemojte to ne pomisliti. Zašto? Jer Allah prijeti vatrom. Tete mese nar. Ako njima nagnijete, i da je poslanik sallallahu alaihi ve naginjao Korejšijama, ne bi imao problema, ne bi morao hižu činiti. Jer su oni nudili Muhammede, hoćeš vlast, evo ti, hoćeš žene, evo ti, hoćeš imeta, traži koliko treba. Pa ajmo malo obožavati tvoga gospodara, malo našeg. Pa kompromis da se neki nađe, nema problema, to danas neki radi. I kaže, vidiš kako on uspješan, jer niko ne dira. A kad je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, kad bi pod jednu ruku stavili sunce, pod drugu mjesec, nema nego Nema nego vašim božanstvima lažnim napolje iz E onda je postalo gusto, taj pa je poslanik sallallahu sallam morao napustiti svoj rodni kraj, Meku, odseliti se u Medinu i tako dalje i podnijeti to što je podnijeto. Nema nego pravim putem, kako je naređeno. Allah kaže poslaniku la ilaha illallah, nema više. Ni jedan, ni dva, ni tisto Allah jedan. Nema Tereza, nema onih, nema onih. Evo danas kad kažeš i kad je spomeneš, ljudi odu u uhače ih. Ne smiješ više ni govoriti kako treba. Nego će doći vrijeme pa ćemo po gluhonjemi morati jedno pričati, a rukama drugo objašnjavati. Hajde. Znači, nema naginjanja, nema skretanja, jer čovjek ako skrene, onda neće imati pomagača. Jer Allah je taj koji pomaže mu'minima, ako čovjek skrene sa Allahovog pravog puta, ostao je bez te pomoći. I kažu islamski učenjaci da je Allah subhanahu wa ta'ala svome vjerovjesniku naredio da ide i postupa onako kako mu je naređeno i da je to, poslušajte dobro, da je to najveća pomoć mu'minu protiv kafiru. Znači, ne treba ti oružje, ni vojska, ni sila, samo radi kako ti je Allah propisao to ti je najveća pomoć protiv njih. Tako, ako budeš radio i živio kako ti Allah propisao, bit ćeš Allahov prijatelj. Allah kaže, ko uznemirava moga prijatelja, ja sam mu rat objavio. Kom je Allah objavi rat, taj je propao. Vrlo jednostavno. E sad to razmišljamo o ovim ajetima i nastojimo da popravimo svoje greške. Nije niko savršen. I nema čovjeka koji nema manjkavosti, nedostatke, propuste, ali se moraš popraviti. Bila je poplava i hoćemo reći, izgubljene je Nije izgubljen. Ajmo očistiti ono što ne valja, bacit ćemo, ono što, je valja, što valja i što je ostalo, to ćemo malo restaurirati, popraviti i opet život ide dalje. Tako je mumin. Kada mu se podere, odjeća on uzme i zaši. Kada se desi neka rupa u njegovom vjerovanju je zakrpi i on tako ide i Allah nas voli kao takve. I da nismo takvi, Allah bi stvorio druge da budu takvi jer on takve ljude voli. Jer on zbog takvih ima ime Gafurun, Rahimun, Rahmanun, Vodudun, Džavadun, Herimun i tako dalje. Da je milostiv, da mnogo prašta, da je samilostan, da je plemeni da reži, Nemojte da vas vaša greška navede da skinete teret i da kažeš ne mogu ja više dalje. I to danas mnogi ljudi rade. Mnogima dođe da idu u pravi put, jer nema krivina. Samo pravo. Tako ti Allah naredio, idi tako. Dotle dok ne umreš. I zato Abdullah ibn Abbas radi Allah kaže da vjerovjesniku nije objavljen teži ajet od ovoga da stepim tema umrti, a ti idi kako ti je naleži. Jer sutra ćete razmišljati o ovom ajetu pa ćete vidjeti kako je Allah sve naredio i što je naredio, pa šta vam valja raditi pa ćete vidjeti da to nije nimalo, nimalo lahko. Da pa treba snage, znoja, energije. I opet godinama Allah zna koliko ćete živjeti, jel? I Allah zna u kojoj zemlji ćete umrijeti. Haj nešto u Bosni može i proći. A kad dođeš u Njemačku, tamo nema šansi. Kako tamo? Pa odeš iz Njemačke u Ameriku, pa iz Amerike u Japan, pa. a svugdje valja nositi svoj teret. Svugdje onaj tvoj zavež dajdini i mana na tvojim plećima. I dođeš u Njemačku gore, kaže šta je to? Kažeš Islam. E kaže, ako to ostaviš ovdje ćeš upast i provaš samo tako. A ti kažeš nema šanse. E, Boga mi ćeš imati problema. E, valja se onda nositi pa dođeš u Ameriku, pa tamo novi zahtjevi, kaže, moraš to ostavi, tako, zakledi se, uradi ovo, uradi ono, navodite, znači baš u srž ulazi da ostaviš taj svoj din ima, radi nekog pasoša, radi zelene karte i tako. Nije nimalo jednostavno. I mnogi ljudi onda prave sebi lažne trase. Prividno pravi jer teško im ići Allahovim pravim putem, pa on napravi jedan pored toga. Gdje malo malo ima lijevo odmaralište, desno odmaralište, hladovina, ljepota. I kaže ovo je, evo vidiš, ide paralelno s ovim. A nije to Allahov put. Jer to možda donekle ide paralelno i onda ode iz rizinu da nas Allah sačuva takvih puteva i stanovnica. I zato završit ćemo Allah subhanahu wa ta'ala daje istinito obećanje pa kaže Inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Doista oni koji kažu naš gospodar je Allah pa ustraju. Da Allah ostane tvoj gospodar od kad si kazao dok ne umriš. Thumma istaqamu. Ustraju do smrtnog časa. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا i onda im dolaze meleki da budu umirani ne bojte se i ne tugujte ne bojte se što je došla smrt i ne tugujte što napuštate ovaj dunjalu što ostavljate vašu djecu, vašu rodbinu, vaš metak sve ono za što ste se znojili te duge godine وَأَبْشِرُوا i radujte se bil dženneti leti kuntum tu'adun džennetu koji vam je obećan. Nahnu fil hajati dunja wa fil Mi smo vaši prijatelji, zaštitnici i na dunjaluku i na ahiretu. Kod smrti, kod proživljenja, kod stajanja pred Allahom, meleki će dolaziti i bodriti Allahove iskrene robove koji su hodili pravim putem i svoj teret donijeli do kraja. La tahafu Nemojte se bojati, nemojte tugovati. Bićete sigurni, jer Allah neće neće zapostaviti dato obećanje. Volakum fiha ma tashtahi anfusukum volakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim i vi ćete u džennetu imati onoga što vaše duše poželi i onoga što zatražite, e, to su boravišta koja vam je vaš gospodar Rafurun, Rahimun, onaj koji mnogo praša i koji je milostiv pripremio. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše živote učini da budu paralelni u skladu sa njegovim pravim putem. Da se podudaraju. I da svoj teret donesemo do kraja i da budemo oni koje on spominje u ovome ajetu, kojima će meleki dolaziti na njihovom smrtnom času i donositi radosne vijesti, da ne treba da strahuju i da tuguju, nego da se raduju. إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ركوه أبو tražeći oprosta od Allaha za sebe i za vas, a tražite i vi, jer Allah je milostiv i mnogo prašta. salavat i selam neka je na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i naša zadnja doba je hvala neka Allahu gospodaru svih svjetova.